Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի մասնակցությունն Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում, շնորհակալություն հայտնել հերախոսամարաթոնի կազմակերպման մեջ ներգրաված մարդկանց, նրանց կատարած աշխատանքի, Արցախի նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքի, նրա հոգսերով ապրելու եւ մշտական աջակցության համար։ Thank you Արցախի ազգային ժողովում սկսվել է 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գալիքտարին յուղատնտեսության ոլորտին հատկացվող ֆինանսների ընդհանուր նկարագիրը եւ դրանից բխող ծրագրերը ներկայացրել է գյուղնախարար Ժիրաժ Միրզոյանը։ 2018 թվականին 4 միլիարդին 178 միլիոն 874 հազար դրամը գերատեսչությունը բաշխել է հետևյալ կերպ որից 191 միլիոն 915 հազար գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերն են, 82 միլիոն 151 հազար դրամ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի պահպանման ծախսերը, Մնացած գումարը կողմի գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը նպաստող ծրագրերին, այդ թվում մոտ 32 միլիոն դրամ պետական աջակցություն կցուցաբերվի բույսերի ծառայություն պողակին, մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման եւ սորտափորձարկման համար կհատկացվի 20.5 միլիոն դրամ, բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրին կհատկացվի ավելի քան 75 միլիոն դրամ, 86 միլիոն դրամ պատվաստուկների եւ այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերմանը կողմի, անասնաբուժական եւ սանիտարական միջոցառումներ սերմերի եւ ազնվացեղ խոշոր եղջերավորների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում, ազնվացեղ խոշոր եղջերավորների ձեռքբերում եւ մսուրային պայմանների ծախսերի փոխհատուցում, արտեզյան ջրհորների կառուցում, ջրատարների եւ ջրամբարների վերանորոգում, գարանացան մշակաբույսեր եւ բազմամյակերային խոտաբույսերի մշակություն, կենթանիների հիվանդությունների բուսական եւ կենթանական ցակման հումքերի եւ նյութերի, ինչպես նաեւ սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություն սրանք այն ծրագրերն են, որտեղ են գտել գյուղատնտեսության 2010 2018 թվականի բյուջեում։ Բացի նշվածից գյուղնախարարությունը միջոցներ է նախատեսել նաև տոհմային կայանում շինարարական աշխատանքների, ինչպես նաև փոքր եմիջին ձեռնարկատիրությունների աջակցության համար։ Եկող տարի նախատեսված ծրագրերի շարքում տեղ է գտել նաև Արցախի երկրագործության մեջ վերջերս մեկնարկած փորոքման նոր քաղաքականությունը։ 335 միլիոն 800 հազար դրամ 2017 թվականին 250 միլիոնի փոխարեն։ Միջոցառմամբ աջակցություն կցուցաբերվի ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ, կաթիլային, հատկապես կաթիլային աքրիլային եւ անձրևացման եղանակով ռոռոքում ներդրող գեղեցիկական տնտեսություններին եւ օգտագործողներին։ 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսվում է երկու նոր ծրագիր։ Անասնապահության կանոնակարգում եւ արոտների կառավարում սա նոր ծրագիր է, որի 50 միլիոն դրամ ենք նախատեսել 2018 թվականի։ Ծրագիրը նպատակ ունի մի քանի համայնքներում տարեսկզբին փորձարկել, արդեն սկսել ենք այդ աշխատանքները նախապատրաստական փորձարկել անասնապահության ոլորտում նախ իրավական նոր մշակույթ ձևավորելու անասնատերերի, անասնապահերի համայնքների ղեկավարների համար եւ նպատակն է բացառել առանց հսկողության անասուններ մեր համայնքներում։ Նպատակն է վերականգնել մեր արոտավայրերի նշանակությունը, արոտավայրերը ջրարփիացնել եւ որոշ համայնքներում 6 ամիս, որոշ համայնքներում 7 ամիս այդ արոտային պահվածքի շրջանում անասունները գտնվում բացառապես արոտավայրերում եւ անասնապահների հսկողության ներքո։ Մյուս նոր ծրագրի շրջանակներում ձեռք կբերվեն սարքավորումներ։ Պատվաստուկների պահման ջերմային ռեժիմը պահպանել։ Ինքն սառնարաններ են ձեռք բերելու բացի Մարտունուց մնացած բոլոր անասնաբուժական սպասարկման կայանների համար։ Քաղաքաշինության ոլորտի 2018 թվականի բյուջեն կկազմի 13 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, որը պետական բյուջեի մոտ 17%-ն է կազմում։ Համայնքների բնակիչների կազմակերպությունների շինանյութերի տրամադրում 150 միլիոն դրամ, նախորդ տարիներին արտաբյուջետային եւ այլ միջոցների հաշվին վերականգնման պայմանով իրականացված աշխատանքների մասով պարտավորությունների կատարում 3 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավոր օբյեկտներ 1 միլիարդ 754 միլիոն դրամ եւ Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվող աշխատանքներ 95 միլիոն դրամ, որի ջրամատակարարում 34, փողոցների բարեկարգում, շենքերի բակերի բարեկարգում 590 միլիոն դրամ, հերթակոչից դժվար տների վերանորոգում 80 եւ զոհված ազատամարտի ընտանիքների տների վերանորոգում 200 միլիոն դրամ։ Քաղաքաշինության նախարարը նշեց նաև, որ 2018-ին կիրականացվեն բարեգործական խոշոր ծրագրեր, մասնավորապես Ստեփանագետ քաղաքում նախկին Օկտեմբեր կինոթատրոնի տեղը կառուցող մարզա մշակութային համալիրը, որի նախագծային աշխատանքները արդեն ընթանում են եւ մոտ 3 ամսից լրիվությամբ պատրաստ է լինելու եւ 18 թվականին արդեն սկսվելու է համալիրի կառուցման աշխատանքները, ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 5 միլիոն դոլար, եթե ոչ ավելին։ Համալիրը կկառուցվի բարերար Սամվել Կարապետյանի միջոցներով 2018-ին եւս կշարունակվի 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակարանաշինության ծրագիրը։ Նախատեսված են 92 այդպիսի ընտանիքներ, որոնցից 62-ը հանձնվելու է շահագործման, մնացածը նորն է սկսվելու։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանն այսօր ներկայացրեց ոլորտում նախատեսված ծախսերը մասնավորապես։ Բնակչության կողմից սպառող էլեկտրակայանի սակագների մասնակի սուբսիդավորում 2 միլիարդ 650 հազար դրամ, որը ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշի 50 միլիոն դրամով հերուստարադիո հաղորդումների հերարձակման գծով պետական պատվեր 240 միլիոն դրամ, տնտեսական զարգացման ծրագրեր 270 միլիոն 500 հազար դրամ, պետական աջակցություն Ստեփանակերտի օտանավական ՓԲ-ին 146 միլիոն 113 հազար դրամ, թռիչքային պիտանելիության ապահովման ծառայություններ 2 միլիոն 400 հազար դրամ, կադաստրային գործերի արխիվի արդիականացում եւ կադաստրային փաստաթղթերի երկարաժամկետ պահպանման միջոցառումներ 20 միլիոն դրամ, 181 միլիոն 596 հազար դրամով բնապահպանության ծախսերի նկարագիրը ներկայացրել է նախարար Վազգեն Միքայելյանը։ Նշված գումարի մի մասը կազմում են աշխատավարձերը եւ գերատեսչության պահպանման ծախսերը, իսկ 139 միլիոն դրամը կողովի ծրագրերի իրականացմանը դեպքի ուսումնասիրության միջոցառումներ ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 120 միլիոն դրամ ենթածրագրերը հետևյալն են այս ծրագրի մարտակերտ շրջանում պղենձի երկրաբանական ողորմական աշխատանքների իրականացում, Արցախի հանրապետության տարածքում կամերալ եւ վերահսկիչ ստուգողական աշխատանքների իրականացում, Ասկերանի շրջանում շինարարության համար պիտանեավազային ռեսուրսների գնահատում, Արցախի հանրապետության տարածքում մարմարի հանքավայրերի որոնում եւ հետազոտում Բացի նշվածից գերատեսչությունը կկազմակերպի հանրապետության տարածքում մակերևութային ջրերի մոնիթորինգ, ջրերի աղտոտվածության աստիճանը որոշելու նպատակով նախատեսված է նաև հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է Արցախի հանրապետության ողջ տարածքում ստեղծել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման միջազգային չափանիշների բավարարող ինտեգրված համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ բնապահպանության ոլորտում 2018-ին նախատեսված է իրականացնել 5 ծրագիր, բացի դրանից Վազգեն Միքայելյանը նշեց, որ աշխատանքներ են նախատեսված նաև անտարային ծածկույթի պահպանման, որսորդության վերահսկողության ուղղությամբ։ Իդեպ անտարային զանգվածներում նախարարության կողմից 1 ամիս առաջ սկսված ստուգումները այսօրվա դրությամբ շարունակվում են։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստարի դահլիճում պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի նախագահությամբ անցկացվել է ռազմական խորհրդի նիստ, որի օրակարգային թեմաներն առնչվում էին պաշտպանության բանակի մարտական, թիկունքային եւ տեխնիկական ապահովման վիճակին, արկա խնդիրներին եւ կատարելագործման ուղիներին։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի հրամանատարի ներածական խոսքից հետո խնդրում ֆեբրուար առկա թեմաների շուրջ հնչել են մի շարք ելույթներ, որոնց ընթացքում ըստ առանձին ուղությունների մանրակրկիտ անդրադարձ է կատարվել իրականացված աշխատանքներին, քննարկվել են նշված ոլորտներում առկա խնդիրները, առաջարկվել դրանք շտկելու եւ աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղիները։ Վերջում ամփոփելով Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի հերթական իստի արդյունքները, գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը համապատասխան խնդիրներ է առաջադրել ներկա հրամանատարական կազմին։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցը սահման սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն էր վերաբերում։ Ընկերությունը նոյեմբերի 1-ին հայտ էր ներկայացրել հանձնաժողով սահման փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիայի ժամկետը մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը երկարաձգելու նպատակով։ Հանձնաժողովի անդամ Մերի Սահակյանի խոսքով 2016 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 6-ա որոշմամբ տրված լիցենզիայի գործողության ժամկետը 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ին երկարաձգ մշակվել էր մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ը, սակայն ըստ ընկերության հիմնավորումների փոքր հեքի կառուցման վայրի բնակլիմայական պայմանների պատճառով հեքի կառուցումը նախատեսված ժամանակահատվածում հնարավոր չի եղել ավարտել։ Հայտի ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով առաջարկում ենք ընկերությանը տրամադրել էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կառուցման ժամանակահատվածով։ Հանձնաժողովը բավարարեց նաև Արցախհեկ բազմաժնետիրական ընկերության ներկայացրած Լև 1 փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու մասին հայտը, ինչպես նշեց Մերի Սահակյանը, Ընկերությունը լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելը հիմնավորում է ապրիլյան պատերազմի հետևանքով հիդրոզարգավորումների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ բանկային երաշխիքի տրամադրումից գործընկերների հրաժարվելը։ 2017 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Իլրումը նշված հայտի ընկերությունը գրություն է ներկայացրել, որով խնդրում է լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ը ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն ընկերությանը տրամադրել արտադրության լիցենզիա, որը ներառում է նաև կառուցման ժամանակահատված մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ը։ Օրակարգի վերջին հարցով հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը հաստատեց 2018 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հարությունյանը հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել են ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում պետական բյուջեի հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների պլան առաջադրանքների կատարման ընթացքի 4-րդ երամսյակում կանխատեսվող մուտքերի հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին ԼՂ օրենքի շրջանակներում պարտավորությունների մարման գործընթացի եւ հարկերի վճարումից խուսափելու ու հարկային իրավախախտումների դեմ պայքարի հայեցակարգի իրականացման 2017 թվականի միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները։ Անդրադառնալով հարկերի վճարումից խուսափելու եւ հարկային իրավախախտումների դեմ պայքարի հայեցակարգի իրականացման զարգացման 2017 թվականի միջոցառումների ծրագրին Արթուր Հարությունյանը պատասխանատուներին հանձնարարել է մինչև տարեվերջ շարունակել ծրագրով նախատեսված միջոցառումները, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով գործատուների կողմից վարձու աշխատողների չձևակերպման, աշխատավարձերի թերհայտարարագրման եւ հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտման դեպքերի բացահայտմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նշել է, որ Ռուսաստանը որպես Յակոմինսկի խմբին համանախագահ շահգրգռված է լուծում գտնել եւ նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առաջընթացին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով պաշտոնական այցով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր կժամանի Հայաստան։ Սերգեյ Լավրովին կընդունի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նոյեմբերի 21-ին նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները, որոնց արդյունքներով նախարարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին նվիրված պատմական լուսանկարների եւ հաստատքների Հայաստան-Ռուսաստան դարերով ստուգված բարեկամություն խորագրով ցուցահանդեսը։ Ռուսական կողմն անելու է ամեն ինչ բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու համար։ Այս մասին ասել է ռուս քաղաքական գործիչ Կոնստանտին Զատուլինը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցին եւ դրա օրակարգի վերաբերյալ շրջանառվող վարկածներին։ Արցախբերի ընկերությունը, որ շուկա է մտել 2011 թվականին ընդամենը 1 ապրանքանիշով, այժմ գնորդին ներկայանում է 30 անուն ապրանքատեսակով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախբերի ընկերությունը արտադրում է ապրանքների լայն շարք, այդ թվում օշարակներ եւ հյութեր, պահածոյացված բանջարեղեն եւ մարինադներ, մուրաբաներ, նախուտեստներ եւ ճրեր։ Պահածոյացման համար օգտագործում են էկոլոգիապես մաքուր հումք, նպատակ ունենալով բարձր պահել ապրանքանիշի վարկանիշը։ Ինչպես մսած զրույցում նշեց ընկերության գործադիր տնօրեն Էրիկ Մկրտումյանը, արտադրության ծավալների գերակշիռ մասը սպառվում է արտասահմանում։ 10% нашей продукции мы реализуем на территории Армении и Карабаха, остальное за пределами. Մեր արտադրության 10%-ը սպառվում է Արցախում եւ Հայաստանում, իսկ 90%-ը արտահանվում է։ 2016 թվականին մեր ամբողջ արտադրանքն ուղարկել ենք Ամերիկա։ Այս տարի պայմանավորվածություններ ունենք հիմնականում ռուսական ընկերությունների հետ։ Այնտեղի սպառողն արդեն ծանոթ է մեր արտադրանքին ու բավականին գոհ է որակից։ Սակայն 2015 թվականին նվազել է պահանջարկը, ինչը կապված է ճգնաժամի հետ։ Այժմ արդեն պայմանավորվածություններ կան Բելգիայի հետ։ Առաջիկայում նոր ու համարձակ ծրագրեր են կապված թե արտադրատեսակների ու արտադրամասի եւ թե շուկայի ընդլայնման հետ։ Յուլիա Վանյան այսօր Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմն ընթառաջելով շրջանի Վարդուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական ու աշակերտական կոլեկտիվների խնդրանք առաջարկին մոտ 10 օր առաջ ցանկապատել է կրթօջախի տարածքը։ Հաջորդել է երկրորդ առաջարկը ցանկապատ տարածքում այգի հիմնել։ Օրերը շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ այստեղ շուրջ 250 մրգատու ծառերի տունկ է իրականացվել։ Այստեղ էին շրջվարչակազմի ղեկավարը, աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողներ, Վարդուտի ու Հարևան համայնքների բնակիչներ, դպրոցականներ։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը հայտնեց, որ սա հերթական ծառատունկն է մեր նահատակների արյամ սրբացած հողում սա նաև турք է նահատակներին, քանի որ որքան բարեբեր, որքան բարետես լինի, ուրան ավելի մեծ է մեր հարգանքը։ Տնկվելու է մերկատու ծառեր, ծիրանենի, սալորենի, տանձենի, խնձորենի։ Հավաքվել են հիմնականում այս զորակի երիտասարդներ տարբեր վայրերից։ Խապատրաստական աշխատանքների մեծ մասը իրականացնեն դպրոցականները։ Ծառատուն կանելուց բացի հետևողական ենք լինելու, որպեսզի խնամվի ծառները եւ բարիկից կարողանան օգտվել մեր երեխաները։ Շնորհակալություն հայտնելով շրջվարչակազմի ղեկավարին դպրոցի տնօրեն Ռայիսա Բշիկյանն ասաց, որ այգին խնամելու համար յուրաքանչյուր աշակերտ կունենա իր անվանական ծառը մեր տարածքը բանենպաստ է մրգերի աճեցման համար։ Երբ ծառերը վեր կտան դպրոցի կոլեկտիվով, աշակերտներով, ինչու՞ չէ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 մետր արագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն։